beste berdegune bat zuntzitua izango da asfaltopean. Kasu honetan, berangon, lantarteko zelaia. Izan ere, kotxarikzioak ez dauka mugarik. Horregatik, gure udako atxeden hau, bueno, etetea erabaki dugu, zuei albiste freskoak ekartzeko. Gaurkoan, lantarteko parkina. Arrastion entzuleok, ba, hemen gauz, e, abuztuan bertan, e, gorka izan dizuen bezala, ba, bueno, mm, duela gutxi gertatu dan hori lantzarteko parkiaren borroka eta bar, apura kontatzeko, horren ingurion hori gai lantzeko, eta bereziki hortik lexioak ateratzeko. Zen, gai, eh, aislatu bat dirudien arren, ba, bueno, ja gorka aurreratu, horrez, ba, kotxean hegemoniarekin oso lotuta dagoela. Ba, bueno, hasteko hasiko gara kokatzen apura dagoen lantzarte osoa, edo, igual nabarituko zenuten ez dela oiko bezain ondo entzuten, baino irratian arazo tekniko batzuk ditugu eta hori dela eta, ba bueno, mm, gaurko saioaren kalitatea pixkat beheraka egingo du, baino badakigu, bueno, barkatuko... Sabotajeak egon dira, bai, irratian, baina bueno. Hori da, berangoko udaletxeak bidali du hor, bere... Sinagotxi kamorrista bat, eta... Hori da, eta ondatu digute. Bueno, hori, bueno, kokapen egiten ari ginen, ez da, berango dago lantzate, berango kauso bat da, eta horretan landa dago, eta, bueno, berango, ezagutu zen ez duzu nontzako, handa ba, ikotxo izango zetela. Bueno, azaurreko saioen ematen, era berango hori buruz hitz egin dugu, otxantegiko saioan, otxantegi berangon baitzegoen kokatuta, eta, bueno, tematikan doi daiteko lotura batzuk ditu, baina, bueno, hori, berango hori bekosta eskualdean kokatuta dago, geto eta sopela artean, bueno, eran direkin ere mugak ditu, baina bereziki eh, getxe eta superaren artean kokatu dagoela esan dezakegu, sortzi mila biztan inguru ditu, eta ingurune hori guztia bezala azkenen urtetan askunde etengabe batean barut eh, esatuta. Askunde demografiko eta urbanistiko bat, izan ere bageroz eta etxe gehiago ere egin izan dira, E, batez ere, bueno, pentsatuta e, eh, Uribe gutxinaka gutxinaka bilakatu dela, ba, zona e, residenzial bat ez? E, e, ba, gaur egun e, eh, deiten dena e, zioa dormitorio. Ba, eberziki klase ertain altu eta bidea gainera, historikoki berangok bai duela industria gunea, orduan langile oso batzuk bai egon direla, bai ez lantzarteko parte sarra, lantzarteko etxe sarrak on tipologia horretan sarganitzaken, baina azkenengo urteetan, berangok udaren aposto, azkenengo amarkaetan izan da, e, gero eta jendea beratzagoa erakartzea, bere zatetikiko jokalari edo jokalari hoi asko bertan bizi dira, ba, William Sanaiak adibidez bertan bizi dira, Muniain ere bai, Iker San Jose, Iraizo, bueno... Bueno, badago, badago... <laughs> eta, bueno, orduan ja orain, ba, lantzarte goaz, lantzarte hausoa Iruro gehiru eta eraiki zen, ba, berziki industrial, berangoko industrializazioarekin lotuta, Eta orduan hasiera baten horko tipologia urbanoa izan, ba, bueno, e, ba, migranteak, e, ba, bueno, bai euskaretik, bai euskaretik kanpo etorritakoak. Eta beran, etxe bloke batzuk. Hori, etxe bloke batzuk hor fabriketan lan egiteko. Gero ostean, ba, bueno, hor ikuntza plan desberdinak egon dira, tipologia soziala ere aldatu joan da, hor, bueno, ba, klasentainak etere horra hasi joaten, ez? Horto koran, ba, bueno, eta egiten gentrifikazioa ere zindu ze, ba, ez gaude ingurune urbano, urbano batean, baina, bueno, bai egon tipologia sozial aldaketa bat. Izan ere, eh, hasi e, eran zeuden bloke hoien inguruan, ba, bueno, agertu izan dira, ba, beste motatako etxe bizitza batzuk, ez? Gehiago, ba, txaletak edo... E, eh, alosatuak ere, Dentsitate basuagoa daukaten etxe bizitza. Edo, bueno, bloke batzuk ere agertu dira, baina ja beste e, sektore batzutara bideratutako e, etxe bizitza blokak. Ez eta duan hauko kapen geografikoan, bueno, berangoko udaletzearen ondoan dago, megan berango udalerria ba, urbanistiko indeko desastrosa dela, orduan ez dago zentro argirik, ezin dugu ere udaletzea zentroa denik, baina, bueno, udaletzea badago amendik, e, eh, pues, berrogin metontan. Lantzarteko landa horretatik berro metotara, eta usotik, ba, bueno, iruro gehi metro ingurura, edo, orduan, baina eta berangoko zentro, agian metro gertokia dela, zentezek egula, edo, bueno, ez dago oso garbi, ja, zentrorik, hote duan berango. Ez, hori da, eurokorrean, Uribekoztako beste herri batzuk bai, ba, bueno, sufritzen duten, e, ba, bueno, gaitz bat, bai, leio eta barrika bezala, dala, ba, eh. bueno, ba, garapen urbanistikoa dala, e, bueno, ez, ez dagoela garapen urbanistiko argirik. Badala, Espekulazioaren menpera bat. Hori da, eta orduan, ba, bueno, urbanistikoki dala desastre bat, ez dago zentrorik, e, eh, komertzeo bai daude, bueno, alde bat etiko este, ez dakizer, gero daude hor, e, etxe Centro zentro komertzial desentera egituzte, da gure merkatal zentro handi asko. Hori da. Horro gora, imaginatu egun desastre urbanistiko guztiak, berango nauti izan. Bai. Duela gutxi ere segun baten ere egiten ibili dira, bueno bueno, zentroan dituzu txaletak eta gero herrialdearen kanpoaldera alderan txago e, blokeak, VPOak noski, ba, bai, orduan, e, lan hor, ba, bueno, landa oso zabal bat dago, aizi aldirako e, eh, desentera bitzen dena, hor e, duela enbat amarka da zutar gula batzuk ba, onumeak bertan, ba, era, libre batean ibiltzen ziren jolasten, orokoran, ba, bueno, berdegune hori, lantzarteko landa hori, hausoaren txako, eta simbolikoki, garrantzi handiko eremua zen. Baina claro, ni berean, ba bueno, urbanistikokin nahiko interesgarri izan zitekeen eremua da. so, bueno, onja badira inbat urte berango kudalak hori, ba, bueno, plan da hori improduktibo etxe partzen dugu, behar degune bat. E, hemen gainera e, herri eh, erri zentroan edo bueno, ez, es, esasertarako ergune berde bat. Ba, ah. gainera jendeak ora izialdea zakela, zer hori gabe. Ez dago terrazarik, zero, bueno, ez du inork irabazirik ateratzen, jendeak ondaiteke hor doainik. Eguzki hartzen, ondaiak ba. ondaiteke hor doainik jolazten. Bai. Oda, bueno, hori ere mugaldua da nola baita, ez bai. kapitanetzako galdua, eta hori erantuko dara, kezin zuen. Ez dago errendimendu ditu. Oda, nola, eh, amargaren amarkarako azieran, mi amaika inguru, no saiatu zen, eh, bloke batzuk eraikitzen, bera duku da. VP batzuk eraikitzen. Baina, horra, bueno, oso kiden aldetik sekulako mm, protestak egon dira, eta baita ere, hor ondoan bizizen Dolores Agirre eh, oligarkaren partetik. Dolores Agirre da, bueno, sekulako oligarka bat, bueno, txantediko jabe ere bazen, hile egin dena, gaur orain bere, bere ondoren gokoak bizi dira bertan, me hor, ba, bueno, ondoan, eta nondoren ondoan, sekulako, txaletazo izu. Bai, oza, palazio erraldo eta ondoren zuen nahi, bere ondoan, VP bak egiten, bere ziko hori, VP izate hori... Ez hori ja feo, feo. Bai, bai, bai, bai. Eta doan, ba, bere presio behan gehi, hau presio behan, ba, bueno, lortu zen, em, ba, ere ikutza plan hori, bertan bera gelditza ez. Baina, oraingoan, goan, bere nengoku da, berriro, berriro ekin dio, hori urbanizatzeko planekin, baina oraingoan goa esan du, bueno, etxebizitak agien ez dira oso popularak ere gutxiago BPOak, ez? Claro. Bat, etxe bat izai guztetan. Ez ari guztatzen jendeare. Jendea izai guztetan zai honetan, kotxe zibitzen. Bai. Oan guazen orain parkin bat proposatzera. Hori landa dauekin, jan lan egon akabatu akabatu izateko. Orduan plan hau, orain dela bi urte edo egin zen publiko, eta hor, ba, bueno, hasi zen zeudo prozesu parte hartzaile batzuk egiten udara. Kala, zian, hau oso oso nahi zituen parte hartzaileak eta duan, ba, kontrako iritzea, da helen duzen, Ba, ordan, bueno, beran gara, bueno, parte hartzea guk sustatuko dugu, asko, oso kompromiso handiakau parte hartzerekin, eta parte hartzea sustatuko dugu, gu nahi duguna atera. Hori da. Hora <laughs> izen, prozesu bat non? hazi zen, konsulta mota desberdinak egiten, lortu arte, eure nahi zuten. Hora, zer egin zuten azkenean, ba, uno, mugatu zuten boskatzeko eskubidea, e, sortzi, etxe bizitza, bloketa. Zeintzuetan, justo, garajerik ez zeukaten, Eta kasualia zera, justo, alkartea biziden, horretan, Ba, bloke hoiek bakarrik boskatu zezaketan, eta gainera boto bakarra zegoen, etxe dizitzak. Gona ba, pues, eh, demokrazia organikoa ditzen zuten frankismo garaian, ez dakit. Berango zelan behitzen diote, baina, eh, etxe dizitzak, boto bakarra zeuka, eta e, garajerik ez dukaten hori. Nola ba, bueno, behar jende hori, ba, aparkareko baten, <laughs> aldeago egongo. Eta nik uste, ja, burrenko pausua, hau, onda tren izan desbaritza, burrenko pausua izan desbaritza, burrenko pausua izan desbaritza, burrenko Hori izan desbaritza, burrenko pausua izan desbaritza, burrenko pausua izan desbaritza, burrenko pausua izan desbaritza, burrenko pausua izan desbaritza, burrenko pausua izan desbaritza, burrenko pausua izan izan guztira, oso eta man mila pertsona bizi dira, berango sortzi bueno, ba, bot, berrogei boto e, aldeko agetu ziren, parkin horren aldeko, eta duan udala hasi zen, ja, ba, makinaria legala ipintzen martzan, eh, proiektu horrela zertzeko. Ba, gaur, lehenengo nengo zen izan zen, osoko bilkurara eramatea, uda etxeko plenara. Hor, e, udal gobernuan PNV eta PSOE daude, hor, PNV ekiz dauka gehiago eta bon, osoko bilkurara zuten, eta galdu zuten bosketa. Hombre, ba, eso, guztiak, eta gobernu barruan dagoen, alderri sozialista berak ere, kontra guztatu zuterako. Bai, igual ez zitzaien asko gustatu, eh, zide berez, hain popularra den zela hori, bueno, zuntzitzea. Hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, da, baina orduan, karo, EJ zein zuen, ba, hori, ba, hori, bueno, ba, bueno, ez dugu horrengo lortu, beste bueno, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, presupuestoen barruan sartu. Denbora den guztian flankeoa. <laughs> eta orduan ja, ba, lortu zuten horren bidez, ba, PP eta PSOEk, ba, beste, bueno, PP abstenitu egin zen, eh, e, presupuestotara, PSOEk alde bostatu zuen, ez zuen ba, eh, presionatu zuten, eta orduan ja hor... gobernuan egon da. Lortu zuten, lortu zuten, aurrera matea. Plan hori, nahiko era ilegalea, horrein ere, Bai, izan ere, azpimarratu behar da, horrelako garapen urbanistiko bat egiteko, e, apo aldatu behar da, hau da, irigintza plan orokorra aldatu behar da. Hori da, eta apoan hori berde gure moduan kontemplatu dago nintxe bertan, orduan, apoko aldaketa bat berko lukete, eta horretarako soko bilkurak inpertu behar da, zuk ezin duzu hori presupuesto handi desain, baina bueno, hor... Ah, que, claro, hor tizatu zuen berango gudalak. Baina politika ez baldin badakizu, hori. Hori. Eta orduan, bueno, ba, hor hasi ziren proiektorekin aurrera joaten, ja, baimenak ematen, zegoen, izango <laughs> nun baimenak eskatzen, baina beren gugolak ematen dituz, baimenak, ba, ba askorik ez dut eskatu behar. Eta duan, bat batean, abuztuaren lauan, justo, ba, berangongo egun handia, no, berangongo jaien barruan, jai eguna berangon, ba, hori batean, ailegatu ziren, makinak, lanzara. Eta hasi ziren hor, bueno, lehenengo hasi da ziren, dian ziren bertan zaren suaitzen bila, eta, bueno, hau zokidek hasi ziren, etxetatik ateratzen, gainera, bueno, asko porta zeuden, jai eguna zen berangon, amustu erdian. Eta hoin jendea zizeno, eh, pues, eh, segurako negarrak, aserrak, eta momentu daten umeak, berzikimen bitima handienek, bueno, hasi ziren eh, esia di kontak ematen, esia apurtu zuten, eta sartu ziren no, no, obreta. Pues, umeak, eta gero orain bat guraso, eta don lortu zuten, eh, ba, bueno, obrak norai gelditza, hor zuaitzen kontra zigoren hori, ba, bueno, aldea atera utzi zuten hori, hasi ziren landaren beste parte atera joaten, hor agertu ziren e, eh, udatzaingoak, agertu ziren ertzainak ere bai, identifikatu zuen bertako jendea, bueno, lortu zen egun horretan proiektua... Geldit. Hori da, gero, ba, bueno, manifestazio bat egin zen jaietan, hori, bueno, udarako zuetxa hartu hartu zuela, lagu, <laughs> eh? Eko jarria dela, bai. zuko gora guzti zin popular bat azten duzu, eh, jaigunetik, hogeta mar metrotara, Eta, bueno, espero gara egor protestaren bat, egon beste egin Ja, baina gainera gaizki zentatzei, eh, ez? Como, ba, como, jo, guk egiten dugu hau eta gainera jendeak protestatu egiten du. Claro, hor sin egotea zen ba txokolatea banatzen, aurreko unan hamburguesa banatzen hori. Berango da, hori zuten da. Egitaroen parte importante dena, ba, janaria banatzen edo. <laughs> eta gaur ba, hori txafatu Gero gau horretan gainera eh esiak desagertu ziren, hor manda oso da. Eh ezitu zuten esiak desagertu ziren, urrengo egunan urrengo goizan baiendeago gozen hor protestan. Oregon zen, eh, berangoko parte hartze eta herritarren segurtasun. Ardura duen bi, bi bai. arloa dituena. Ba. Ma makrozinegotio. Ba, berdin behar dinbiaz dizkizu muni pake dutzen ezo jipoitzera edo badetzen dizu abezu zure Ez horren ninguna. horren ninguna. Na, nahi duzu, zipaio eta ezo jipoitzera. Ba, bueno, berarekin eh, ez tabe duzu, algeik ba, berarentzako parte hartze herritarra dela, ba, bueno, ejo, mila euron boto lotu zituera. Eta gaina, trikimaio guztiak asko benbeatzen duen, baina gaina Fury hori ni martzean agoen zen egin zein den, da ni esaten zean hori, ba, bueno, pues, bai. Ez es que ez dakizu, politika, zorei! <laughs> Triki maioak oso ondo menberatzen dituztera, eta horretik nortu zuten azkera, ba, ba pesoia zidatean kontra arren, bueno, nortu zuten triki maio egin bidez, osoko bilkuran bilkuna eta, bueno, parte hartzea, ba, laburteri bene egiten dela, eurek mila iruron boto dituztera, sortzi mila erritarreko galerri batean, eta bat nahi dutena, egin Eta, bueno, hori gono zen hainbat hausoki eh, mehatxatzen, e, <laughs> bueno, enkaratu zitzaien oso kide bat ere, bai, sekulako zoa eman zuen, Eri esan, bueno, nahi kontenten igarri esan zen, goiz hori bertan, zekai. Bai, guk no? gomendatzen dugu, ez, jendeari, oza, ez bat nahi egin oiz, pongo, olako gauzetara, jutea, ez olako gauza gertatzen dira. <laughs> Hor, zinego, ja, momentu ja, udatzen, egin egin egin sartu, ze. Ja, egoera, nasa izago momentu eta, bai. batean, zinego, txea, berri gertu zen hortik, eta ziren, bizilagun batzuei, arraski ateratzen, hori bizilagun azuden hori lehioan, eta zituztaren bat pankarta, ba, no maz korrupzion, eta, eta zituztaren bat dela. Zelotxa, zelotxa. Eta gara, oso gira berotu ziren, joan nien jende gehiago ere zin negotxeak nintzeitea, zin negotxeak esan duen, gara, eh, hor korrupzion ibitzen zuela, eta... Eta eh. korrupzion del del Baina, bueno, orduan hori gertatu zuen partitzen, eta gero jazte azkenean, bai erakizuten jazua haitxak guztea. Ba, era, guztia, gara, den, ere esan bada, buztuan epaitegiak itxita daudela, bakarri daude zabalik penaleko epaitegiak. Baina mota honetako obrena hori, kontentioz administratiba, hemen, ba, bueno, badiudi hainbateten bat irregularia daudela, baina, bueno, ara ere, Bueno, aurrera jarraitu bai, baldin Politika de consumado, consumados. Es en las fea cumplió, Francisco. Eta hori sino gotxe gizete, ah, bai, hone paite gitara. Yo, yo, paite gitara, o sea, ya, ahora <laughs> aquí. es que se lo chavaco. Orduan ba bai, bai aste azkenean aurreko asteko aste azkenean moztu dituzten suait guztiak, eta gero, bueno, arratsaldean oso manifestzio jendetzu egon zen, bai, luren pertsona inguru bai. batu ziren hor berango. Berango izateko, dala hola. Desentera, berango abustuan, bai. abustu karetis bazera, eta dago. <laughs> Eta diru bai. apokarizi nuklear bat egon dela, bai. ez dago, <laughs> inor karetik ba, jende desente, hor egon zan, zinegotxe erotik egon zan e, eh, vigilatzen. Nik izakitu honek izonak izan okan bizitzarik. Segura eski ere. <laughs> Kara, guzti dugu, ez, da, ertzainan jubilatua dela, hori nik jaso duan informazioen etik eta... Ah, bueno. Ba, bueno, ba, falta modetzen dugu lapur bat. Eh. Claro, labore polizia. Bai, patrillero, eta bai, zuen egon zan dena erol vigilatzen, eta supozitzen dugun agotan ere, ibiliko dela, hortik kobertatik, oso bat emante, bai. tipu bizitan agian, topatuko duzu, eta da gaitu zen parte hartze, eta demokrazia inguruko lesio batzu jaso, ba. Pues hor egongo da. Hor aukera ona, eta da, bueno, hori izan apurua kantatu dena, baina guk nahi genuen, Zabaldu, ez ezkera, bueno, deko anekotikoa... Zer dela eta, zer dela eta eh, berangoko udalak gorroto duna. Hori, ni uste hemen puntu-puntu interjarri Eta ni uste puntu interjarri bada zer gaitik parking bat etxe bizitzatzu baina popularra da, entes? Hor, alde batetik noski, eske, bueno, hor egon egin egunetan ere topatu nuen dolo esari egun egin ala bat. Hmm. Hor egin, <laughs> gano, esan duen UBP ona, eske, tipa ona izan zidan. Zuzen, esan zidan, como, gano, eske, lengo proiektu al UBP oak, eso da, jende bat eninguna, badago, bueno, UBP oak ez dut ustera nahi, egin esan, salmentako UBP oak. Mm, bueno, klaser la serta Bai, bueno, eta VPO... Aquí en vez de ser gente muy de otro yo, madre, la visita, mira. Berrenda la euro, en Villa, VPO, si ya saquen Ya. Bueno, <laughs> mira, para ser da, bilu, eguro. Si, bañera, hor jartzen diren kriterioen, normalen zaten da, como taldeka, eta lehenengo, pues, berangoko jendea, pero berangon. A ver, ez dago lan eh, jende berezik pobre, abez? Claro, eta, o sea, pobre adiene, que esin dut dola, posizioz. Horroan. Ba, bueno, gira, agirre familia kontra horretzeko, pues... Eh. Igual, oiek bebaidira urtean eun mila euroa gutxea bat duzen e, e, erazten duen edo nolik Bueno, orduan badago, ez ube peizate horrek, ma, ba, burrat e, kutsu klasista hori, baina dago nire ustez, jendearen txako, aparkatzea dela, dago nire behar izanik, dago Bai, bai. Osa, etxe bizitza ara handia daukago, egia, bueno, etxe bizitza kritikan diagin baina, bueno, etxe bizitza mitzat, benetako behar bat iran dira, edo, hmm. bueno, behar bat iran dira, Bai, bai. bai. behar bat esan berango berain gona behin kamila, daudela, kalea, daude parkin erraldoia, ja, liderekoa, bai. merda hori, esan behar da, esan behar orain dela urte batzuk, egin zirela, ez, hainbat eh, espazio, merkataritza espazio, ez, ba, hori, ba, hainbat merkatal zentro, eta beste modotako, e, eh, ba, bueno, merkataritza espaz, esparruak, eta horren baitan, egin zan, makroparkin erraldoi bat, ez da laberez superfizie hoiena, baizik eta dala, Azken, herriaren txako, bai, bai, eta erraldoia da, eta berez hori dago, lantzartutik, aurrekoan, bueno, nijun nintzen dira nahiarekin, eta igual egia dago pizkat askar juten garela bainez, baina 6 minututan ba geuden. Osa, berez, berez dakit, osa, pizkat e, eh, mantxoago baldin basoaz, amar minututan bainez, lankartetik horra, pasaude. Ba, eta hori duzu minimo, lauro goi plaza, hori hastu dugu batean, hain batxean, lantzateko parkinaren plantetzen dira lauro goi eta ama, aparkaren goi plaza, ba, bueno, makoro parkinaren kontziatu daiteke. Eta hori bai, eh, horatzen e, dagoen filosofia, zuk badiru daukozula eskubidea zure etxea horrean eh, aparkatzeko, eta gainera eskubide hori udalak bermatu behar dizula, diru publikoz, eta kasuetan gainera eh, sekulako balioa daukon, berdegune bat suntzitu eh? hor, niri egizan nahiko triste dut zain, eh, berroi pertsona horiek botoa eman izatea, bueno, horietako bat alkantea, eh? ja. hogeita meretzu, hogeita. Txaletazo bat erosi duena otxantegi ondoan, jarriko beste punta, jaka no. alkante izan dezitza da bizo, no. batean, eh? Claro eta bai, bai irutzen da tristea, zuk boto ematea, bota bentsi bertzen daik, bai bai, ni ez erroko berdegun hau, zuntxitu nahi dut, e, aparkatzeko etxetik aparkatu garen, etxetik iru minututara, oinez, aparkatzeko etxetik e, minutu batean. ni, jendeari, jende horri esango nioke, osea, ezin baldin baditu egin amar minutu oinez, E, beraien kotxetik etxera juteko, ez aparkatu dutelako, bueno, hori pizkaturrun, eskatzea la plaza de minus validez. Osea, egia esan, ez da kainoengo justifikazio horik. Bai, bai, baina hori, osea, zein popularra den kotxerentako espazio gehiago batea. Ez hor gogoratu behar da, gaur egun, eh, bueno, Espainiako ikerketa nabera, irien espazio publikoan erudeko iruro eta sortzia. Kotxei bideratu da gora, ba, errepide guztiak, aparkareku guztiak, eta badirudi hori, ez dena nahikoa. Eta nik, aspiritura gehiago bat ezaioa kotxari, eta horrek azken egiten duena da, kotxea bultzatu, ez, eh, normalean, kotxe hartzen duzunean da, ikurte osoako behar matuta, soazen leku horretan aparkareko dugu dela. Normalan nahiko dizuazio sortzen du, kotxe erabiltzetik, bat jo nuna aparkatuko dut. Ez hori zena, askotan, eh, kotxe ez, ez joateko, arrazoin nagozatako bat, aparkareku gehiago, ere ikitze baituzu kotxe entzako, behin de gehiagok hartuko du, ez gero duan hori dara mago ba, bau. Amarkaetako eta amarkaetako politika kotxearen alde, eta gero harritu egiten gara, eh, autopilak eta duderako. Mm. Eta jendeak kotxea erabiltzen ez gero agian iragarki bat egin goizu ez, oinio ba, hori, Bai, <laughs> gainera, dela Gainera, lehen aipatu dugun, ba, bueno, urbanismo deficiente horregatik, claro, eh, sustatu egiten da kotxearen erabilera, izan ere, eh, jendeak ez dauka ba, nola, erosketak egiteko tokirik bere txaspian, eh, baldin badago, baldin ba, ba, izango da igual denda txiki txiki txiki bat, ba, hori, ogia erosteko talau gauza gehien ez jota, orduan, bebai, lana ez dago berangon bertan, orduan mugitu behar berangotik, orduan, ez da nolabait hiri bat pentsatuta bertan bizitzeko edo bertan erosketak egiteko edo dana dana. Ba, pentsatuta bertan aparkatzeko. Bertan aparkatzeko bai, hori bai, aparkatzeko eta lo egiteko. Eta kotxearen aldeko ideologia honek ere, bueno, parki honen aurkako elkartean eradin zuen. Lantzarte bizitik elkartean, ze planteatu beharan zuzenan esan aparkin behar, iren zuten hor udaletxearen argumentarioak eta ez zuten baietz aparkaliko bat behar zera. Ze, karo, zintzela esan, iru minutu ibili behar izatea zuretzera, no? Ez, ez, ez, ez. Oan, e, eh, jauzi ziren, nolait, udalaren argumentario trampa horretan, e, eh, kotxearen aldeko e, eh, diskurtza horretan, eta eurek ere, plantetzen zuten, alternatiba Ero, ez dutera zen, bueno, makroparkin hori ezena behar, baina bai, berrogei plazako, edo berretamor plazako aparkaleko, edo bai behar zera txikiagoa, landaren eskina batean, eta ni ustez hori akatz oso larria izan zen. Zer, zut ja, jaten baldin baduzu, udalaren argumentazioa, ba, akabo, ba, hor berez, e, zinegotzi eh, kamorri, honek ere, esaten, zin, ah, vosotros decís asfaltar, pero en vuestro plan también queríais asfaltar, da, ba, da, bueno, horre, ere, ez zitzen falta. Ze, bueno, hau plantamendu horretan ere, landaren parte asko ziztik jago, parte bat ere, eh, asfalto pean jozten eta nizte zoriak bat izan zen, ze e, berangon aparkalekua soberan dago, eta gainera aparkatzea ez da eskubidea bat. Eta zuk aparkalekuk gero eta gehiago egin orduan, eta em, kotxe gehiago egongo da, eta orduan eta parking gehiago eraiki beharko da ostean. Eta zuk zure berdegune bat e, onartzea jende honek asfaltatzea akats oso larria da minus. Eta azkenik ezin da ipatu gabe utzi, bueno, hori horrek L moduko forma bat egiten duela, e, eraikitzen ari parkareko horrek, orduan ja, lehen eh, landa hori si joan palazete horren arrezir arte, orduan ez zegoen errepido oso gutxi zegoen hori inguruan, beraz, egun jolasteko leku oso lasaia zen, ez zegoen inolako kotzen parteko arriskurik, honek ja, hori zonantzari bitzen du, orduan balio handia gatzen du, eta gainera, justo landaren, libratzen den landaren parteak, kasualidez, banaiko eraikuntzarako egokia izan ziteken solar baten itzura handia hartzen. Hor dagoen beste susmoa da, bueno, pues ja ben, landaren parte handi bat kenduta, bueno, ja. udalak egiten duen kalkulo dela, bueno, ba, agian gero eraikitzea, ez da jain impopularra izango. Eh? Ja, claro. ez bertan jolastuko, Oda, ja, ume gurasoak ere ez dira egongo laroren kontra, eta... Horain jakendu ditugu la un memoko horiek. Oh, Hori da, eta bentasen un frutar bola horiek, ba, subien adotakoak, agian. Hau, ah, bueno... Ba, ez horrein patu behar dugu ere, bueno, pues, umeak izan direla, ja, sektore militantena, parki joren kontra, bueno, eureka, putu zenesia, que eure seden aktibo, eh? jo, ba, incluso, bai, bai. Hain batekin txar proposatuz, aparkeleku hau gelditzeko. Hor kontatzen da ere zeran udaleku batzuetan, hor eh, alkatea eta sinegotzi kamorrista, hor prozesu parte hartzaile bat nahi izan zuten martzan ipin udalekutan eta duan ikasnei galditu zioten, ba inguru gehiagoa hobetzeko zer egin ziteken berango. Oda, bueno, me planteatu zuten, ba, parkina jeseitea. <laughs> hori zegoen bezala. Nahiko zentzu duna, el ba, horakata egizan zuen, hori zinezko zela. Ez. Zabeste beste zinez batzu behar zidea, eta duan, antza, humeak hasi ziren, ba, oro, yuka, ba, parkide kontra, no, al no, al <laughs> Dago, egunero, udala katetzen zen, bat, bideo moduko bat, edo udara kaso egun horretan. Hori ez, hori ez, Eta hori, orduan ba hori zen apur bat saioletan komentatu nahi genuena. Apur bat, anekdotatik, ez? Bueno, a ber, batxentoko bai izan anekdotiko, baina esku zako, ekazan eh, landa galdu izana, ba nahiko, nahiko da. hor, ba, berango oso gamitzu zelako, baina berango tikaratago ere, ba, bueno, ezaguna zelako, eta, eta nik uste gune enbidia garria zela, eh? nik uste jende asko bertatik baltzen zelatzen zela, joa. Zer guztora biziko nintzen hemen, landa honekin hemen ondoan. Bai, bai, bai. Zein ondo, ba, bueno, hori zuntzitu egin dute, e, nik uste kotxearen beste, beste biktima bat. Bai. Kotxeak horra, <laughs> gero eta espazio gehiago hartzen duela, gero eta... Beste kotxe zidi, bai. bai, bai, eta, ba, bueno, hori uste, ze, atera dugu lesioa horri, ba, galga ipinua zaiola, ez? eta ia lortzen dugun, eta no, hasi gara kotxearen hegemonia hori nolabait desmontatzen. Zei antropologiko hori sartu zaigu, badiru kotxearen txako ona den guztia, guztion txako ona dela, askotan hasten da, e, eh, adioz bizkaian, bakarri biztenen euneko berro eta amaseiak daukala gidatzeko karreta, eta bueno, are txikiago batek dauka kotxea, ez. Baina, bueno, ba, ba sektori horiek ez dira kontuan hartzen, ez, kasu honetan argi ikusien moduan, ba, umen hauek ez daukate gidatzeko karretik, Baina, bueno, ba, kotxearen bai. espazioen izenean, eurentzako engarantitua zen berra hau, zuntzit dute. Oso, ba, umeak, eh, negara egin eta segura ba, esperientzia hau betirako gelduko zai, ez? Espero dugu, no, torkizunan, ere, batzea, ba, aldeko porra egitu, Bueno, gara, ez eh. hor, berangon, ba, militante ekologista hor nada bat, egon gara mendik amaru edo. Akaso, <laughs> akaso, bai. Eta, ba, bueno, ez da kagu asko gehiago esateko, entzule maiteok, eh honekin geldituko gara, eta beti bezala bukatzeko eh abesti bat. Agur, agur.